pictures of us smiling. Well, for me, I'm always posting pictures of me smiling. It is not because I'm smiling 24 7. I don't think anybody smiles 24 7. But I choose to freeze the emotion of a smile so that when I post it or project it out to you, I can activate your mirror neurons to smile. So for me, Smile is a form of service, not because I smile 24 7, nobody does. And I'm saying that just to make you feel at ease, no pressure. Nobody's life is better than yours. Take life Tupo na Korede Bello, msanii na mwandishi kutokea Lagos, Nigeria. Amezaliwa Februari 29 mwaka 1996, kwa hiyo mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 24. Kama umezaliwa tarehe na mwezi kama huu, lakini pia kama ni mwaka, basi ujue kabisa twini wako ni Korede Bello amesomea mawasiliano ya umma katika chuo cha Nigeria. Kwa tafsiri ya haraka haraka, korede kwa Kiingereza ni harvest lakini kwa sisi Waswahili tunasema kuvuna. Harakati za muziki amezianza akiwa na miaka saba baada ya kuwa anasikiliza sana nyimbo ambazo wazazi wake wanazisikiliza. Korede utoto wake wote amekuwa akisikiliza diverse music, na hapo sasa anakuambia aliupenda mziki na mziki ukampenda, na kwa wakati huu alijulikana kama African Prince. Akiwa primary, koredi alishiriki katika kuigiza, kucheza na katika mashindano ya kuimba. Akiwa darasa la sita, aliamua kuunda kundi la muziki na wenzake na akaandika wimbo wake wa kwanza ambao kwa bahati mbaya haukufika popote. Rasmi katika tasnia ya muziki aliingia akiwa sekondari ambapo alirekodi Forever chini ya meneja Kasmil. Sapoti kubwa aliipata kutoka kwa wazazi wake. Baba yake alimnunulia gitaa na kulipia gharama zote za kurekodi ngoma hiyo. Kasmir, baada ya kuuelewa unyama wa Korede, alianza harakati za kumkutanisha na marafiki wa Don Jazz, mmiliki na msimamizi wa Mavin Records, ambao pia walimchukua Korede hadi kwa Don Jazz, ambaye naye aliamua kumpatia nafasi ya kurekodi nyimbo kadhaa. Baada ya kumsikiliza, jamaa alisema hivi: Dogo ni mega superstar. Hatimaye usiku wa kuamkia siku ya kumbukizi yake ya kuzaliwa mwaka 2014, Korede alisainiwa rasmi Mavin Records na hapo akarekodi African Princess, wimbo ambao amemshirikisha Don Jazz, lakini pia akatumbuiza katika Mavin Dorobuch. Hapo sasa mashabiki wakaongezeka, hasa hasa wadada, si unajua kale kamwonekano kake. Mwaka 2015 aliachia Godwin, wimbo ambao una radha ya injili na pop sound wimbo ulifanya vizuri na unazidi kufanya vizuri sana ndani na nje. Baada ya Godwin kupokelewa vizuri sana, hapo sasa nyimbo zikaanza kuachiwa back to back akishirikiana na wasanii katika kundi. Hapa namzungumzia Don Jazz, Tiwa Savage, D Prince, Ricardo Banks na Dija. Nyimbo ambazo waliziachia ni pamoja na Janta Manta, Romantic, lakini pia akiwa peke yake aliachia nyimbo kama Mungo Park, One and Only, Do Like That, Butterfly, My People worked sote together champion bless me Mr. Venda. Na mwaka huu ameachia Sunny Momi ambao kwa tafsiri ya Kiingereza ni Only You, lakini pia ameachia Mika Sasukasa. Kwa hiyo kwa hizo nyimbo zote ambazo ameziachia, natumai kuna moja ambayo kwako wewe ni pendwa. Julai 24 hapa 2020 ameachia extended playlist yake ambayo ameipa jina la Table for Two. Ina jumla nyimbo tano. Hapa nazungumzia Morire, Sun Mommy, Hey Babe, Mikasa Sukasa na Table for Two. Lakini pia mpaka sasa hivi ana albamu nne. Albamu yake ya kwanza aliiachia mwaka 2016 ambayo inafahamika Afrobeat Collaboration Volume 3, lakini baadaye akaja kuachia Beloved, Corre de Bello na Urban Heartbeat Volume 26. Hizi zote aliziachia mwaka 2017. Ameshinda tuzo ya Nigeria Teen Choice Awards katika kipengele cha Most Promising Music Act to Watch, ilikuwa ni mwaka 2014. Lakini mwaka 2015 katika tuzo za The head katika kipengele cha Best Pop Single kupitia wimbo wake wa Godwin. Mwaka 2016 tuzo za Seed People Entertainment Awards katika kipengele cha Pop Artist of the Year. Ameshiriki katika Nigeria Entertainment Awards katika kipengele cha Best Collaboration, wimbo wake wa Romantic, ilikuwa ni mwaka 2016. Korede ni mtu wa kujitoa sana katika jamii. Mwaka 2015 hadi 17 alishiriki katika Project Pink Blue inayohusu elimu kuhusu kansa ambayo ilifanyika Abuja. Mwaka 2015 alitumbuiza katika chakula cha usiku nyumbani kwa rais, kitu ambacho wasanii wengi sana wanatamani. Hapa kwetu heshima ya kwenda Chato aliipata Roma Mkatoliki. Korede anamiliki utajiri wa dola laki nane sawa na takriban bilioni 1.8 za Kitanzania. Yupo kati, hajaoa wala hayupo single. Aliwahi kuwa na mahusiano na mwanadada Azaria ambaye alikuwa karibu sana na kundi la Mavili. Kwa hiyo wale watu wote ambao mnamnyemelea Korede Bello, yupo katikati, hajaoa lakini pia hayupo single. Kitu ambacho kinafurahisha kwa huyu jamani kwamba watu wengi sana hawaamini kama amezaliwa mwaka 1996. Wengi wanaamini amezaliwa mwaka 2000. Sasa kitu pia ambacho kinafurahisha sana kwetu sisi wa Bongo ni kwamba hatuamini kama Gigimani amezaliwa mwaka 1998. Korede anaamini ukiwa na mtindo wa maisha mzuri, vimbwanga vichache huko mitandaoni, unafanya mazoezi, unakula vizuri na kuwa positive kutakufanya uwe na furaha siku zote. Hafikiri kama kila kitu kitakupa maisha mazuri zaidi ya kuwa na amani na imani na Mungu. Katika interview aliyowahi kuifanya alinukuliwa akisema, moja ya sababu nataka watu wamjue Korede ni kuwa kwanza, kufanya kazi na Don Jazzy ni kitu ambacho kila mtu anakitamani. Don Jazzy ni master wa muziki, kila kitu ndani ya studio na yeye ni chenye faida, na kitu kizuri zaidi kumuhusu Don Jazzy ni kuwa Don Jazzy ni kiongozi ambaye anasikiliza sana na mfurahishaji sana. Don Jazzy ni moja wa wasanii wakubwa wanaoishi, yaani kwa Kiingereza tunasema living legend. But that was actually really genius, like like a perfect balance of Pidgin, English, Yoruba, and talking about balance because we're trying to balance this guys, right? It's like the fragility of life and physics about how our life is not balanced, but we're still trying to like use the pieces in us that we have to make it make sense. Does it make sense?